Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Zbiórka z podwórka. representing for the love of this. This is the love story. Yeah. This one is dedicated to all my niggas in central New Jerusalem. All the brothers that picked up that ring after I put it down. Took Miss Ghetto to be their unlawful. on some crack slangers, gangbangers and cracker shankers, the soldier trainers, teaching their kids to murder strangers. They live for danger, they express the dying anger. Miss Ghetto got them, dreaming of loot and Swiss bankers. the finest weapons, packing tri-action Smith and Wessons. I like the 80s, ladies packing Sigma 380s. This shit is crazy, but it's life to ghetto babies. They gotta eat, so the streets provide the gravy. I rights to put an end to living trite. The black man is God, the 12 jewel is 13. The pursuit of it can make savages out of kings. Cause plush to live with these niggas is in a rush. And God they trust, so they sell crack to us. Lust for what Whitey got and Whitey has can send your ass on pursuits to get cash, to look thrash, to driving the latest jacks, to rock rags made by Italian facts shit. But Miss Ghetto, use a slut, so I'm divorcing you, bitch. Bust it. I ain't marrying Miss Ghetto again. First chance I get the bounce word like brothers shooting out with one another. They want it badly for sisters to call them daddy, to a caddy. Stories unheard by dear Abby. They dressing flashy, can't be caught in fatigue khakis. They rocking Coogee, Vistachi and Cold Boots G. These brothers do it for the love of the life, but I refuse to fall twice and take Moscato to wife. I used to sex a bust my nut, get my cash real fast, but death was all that she produced. I felt my life wouldn't last. We used to go to New York, traffic drugs of all sorts. When killing became sport, street life became short. I Miss Ghetto, use a slut, so I'm divorcing you, bitch. Busted. I ain't marrying Miss Ghetto again. First chance I get to bounce shit. Endless pursuit to rush it, bust it. Miss Ghetto got him strung out on a Wu Tang cream. The tells of Wu Tang fiends for slanging cocaine. Dig it. We used to do the bumper crack for the sex while making love to the jacks. Miss Ghetto Stilo complex, living trifling. No matter where my life went, Miss Ghetto my new wife went. She made it more exciting, fighting, shooting out, doing all type dirt. B and E, C and G's putting Boat juice to parlay. Flip. Me and my niggas ran a strip, pushing dip. Black caps and plastics, fucking the minds of black kids. Till one day I was confronted by this wise old chap. He said, I know you sell crack, but what you out to kill blacks? I wasn't trying to hear it. My excuse sort of weak. I said that we gotta eat. That's why we running these streets. Then he said, Don't you know that whitey give you that coke? That bullshit pursuit of plush that got you killing your folks. life." I didn't understand that shit back then, but now I do, so I refuse to roll with Whitey again. Bust it, I ain't marrying Miss Ghetto again. First chance I get to bounce, word life for bouncing, niggas. I ain't marrying Miss Ghetto again. First chance I get to bounce, word life. Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z Państwa pozostaje już mi tylko życzyć dobranoc, bo właśnie minęła pierwsza w programie trzecim Polskiego Radia i jak co wtorek to jest e, zbiórka z podwórka na dobry początek dnia, na zakończenie dnia dla niektórych audycja rapowa, audycja bardzo często również hip-hopowa i dzisiaj jak najbardziej hip-hopowa. Ja się nazywam Filip Kalinowski, a dzisiaj goszczę skład, który ma ogrom dokonań na tym polu i jeśli chodzi o hip-hop rozumiany szerzej niż tylko rap, jest legendą. To nie będzie nadużycie, jeśli powiem to słowo. Jaśnie wielmożni panowie goszczą dzisiaj u mnie w osobach aktualnie Szczur, Shivers i Falcon One. Szymanko. Siemaneczko. Witam wszystkich radiosłuchaczy. A wraz z czasem dołączy jeszcze Eros i Kosi, no i jesteście drugi raz e, poza tobą, szczurze, e, w audycji, co mnie bardzo cieszy i to pasuje do tej audycji. Dzięki za zaproszenie. Wy jesteście pierwszymi osobami, które drugi raz na zbiórce z podwórka goszczą. To mi wszystko tutaj pasuje. Yeah. Wielki sukces. No i przyczynkiem Siła. do tego, żebyśmy się dzisiaj spotkali jest wasza nowa płyta JWP Krew. E, która wyszła bodajże półtora tygodnia temu w e, piątek. 17. Tak, dokładnie 10 dni tak, temu, dokładnie. Kwietnia. No i może zacznijmy od takich e, najprostszych pytań, takich, które się cisną na usta i one nie są jakieś takie przyczynkiem do tego, żeby pogłębioną filozoficzną dyskusję prowadzić, ale może do tego jeszcze dojdziemy. Więc chciałem was podpytać, jak to jest kolejną już płytę nagrywać, co jest przyczynkiem do tego, jaki model jest pracy, czy wy musicie się spotkać i może o tym, jakie kompromisy trzeba powziąć, to możemy pogadać później, jak dołączą Dołączy panowie. Chociaż możecie teraz też coś powiedzieć, czego nie chcecie, żeby oni później usłyszeli. E, kiedy powstał? Nie ma, nie ma takich rzeczy, żebyśmy, <laughs> żeby, żeby nie, nie słyszeli. Tajemnic przed sobą. Wydaje mi się, że właśnie jeśli chodzi o rozmowę o kompromisach, to koledzy, którzy przyjdą, to są najbardziej odpowiednie osoby do właśnie <laughs> takiej rozmowy. No każdy ma inne zdanie. <laughs> Ale trochę tak, Na trochę, trochę tak jest. E, ale to co, no, udało się nagrać płytę, płytę. Jeśli chodzi o system pracy z tych rzeczy, które, o, o, które teraz pytasz, no to jest tak, że faktycznie e, trzeba się spotkać, musimy się spotykać. A na tyle też długo się znamy i na tyle też długo pracujemy ze sobą razem, że e, nie musimy się gdzieś tam widzieć na, wszyscy na sesjach cały czas i później e, ten model pracy jest hybrydowy. Wygląda to mniej więcej tak, że po prostu e, wyjeżdżamy sobie gdzieś tam. Kilka razy do roku. Kilka razy, kil, kilka razy w roku w, e, na intensywne na intensywną sesję nagrywkową tam powstają e, szkice, chociaż też się okazało, że na przykład w trakcie wyjazdu ostatniego naszego na Mazury e, jeden numer w całości, który powstał i został nagrany na miejscu, wszedł na płytę. Więc to wcześniej się to nie udawało, a teraz... A teraz Który to utwór? Jest to utwór, utwór pod tytułem Statyw Freestyle, e, który gdzieś tam na, na miejscu udało się na tyle, na tyle dobrze zarejestrować y, klimat y, tego utworu i klimat tej nagrywki, że po prostu nie, nie trzeba było tego poprawiać. Nie? To ciekawe, że mówisz, że ten utwór, bo on ma właśnie taką energię. Tak, tak, no, tak. Dlatego też jest w tytule trochę dopisek freestyle, co nie? No bo ten numer bardzo tak powstawał freestyle'owo. Spontanicznie. Tak, tak. Ja uważam, że w ogóle zawsze w hip-hopie jest jakaś taka namiastka freestylu, no bo to nie jest tak raczej nie wiem, w przypadku na przykład moim, jak ja robię beat, nie siadam do robienia muzyki i jakoś tam mam jakiś plan, co zrobię w danym momencie. Wszystko to raczej, wiesz, wychodzi jakby tak no, mocno freestyle'owo. E, no i tak, no i tak sobie pojechaliśmy na ten obóz pracy twórczej. <laughs> obóz I, pracy. <laughs> I tak naprawdę no, tam się wykier, wyklarował taki, można powiedzieć, szkielet płyty. Że wiedzieliśmy już mniej więcej, co to będzie, jak to będzie wyglądało, i potem co? Wróciliśmy do Warszawy. I Nagraliśmy jakby... to na czysto tak, tak, Wcześniej, wcześniej też były jakieś tam wyjazdy i um, ten ostatni był faktycznie intensywny. Byliśmy Najbardziej chyba, płodny. Byliśmy chyba też z 10 dni. E, wcześniej też były jakieś tam wyjazdy, więc mieliśmy jakieś tam rzeczy ponagrywane, były jakieś szkice, każdy też coś tam, coś tam sobie nagrywa, więc ktoś tam przyniósł taki numer, ktoś przyniósł inny numer e, i później tu jakimś tam <clears throat> w miarę e, dobrym trybem, systemem i przede wszystkim spięciem takim udało się to w miarę, w miarę szybko spiąć do końca. E, pokończyć te numery. Mieliśmy później chyba dwie sesje, tylko tak naprawdę takie, takie całodzienne e, w studiu wspólne. Resztę gdzieś tam chłopaki już dogrywali po prostu indywidualnie u szczura. I już zamykaliśmy numery, aranżowaliśmy. Ja wszystkie też oskreczowałem i później mix, y, miksowanie u naszego człowieka DJ-a Proma, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy, z którym pracujemy już, y, już chyba przy kolejnej już płycie. I który... Prom to jest firma. Tak, to jest firma. I on przede wszystkim też bardzo dobrze już wie, jak ma miksować wokale chłopaków, bo też e, każdy oczywiście ma inny głos nie? I, i trochę inną dynamikę i Eprom bardzo dobrze już sobie z tym radzi, więc y, wydaje mi się też, że że tutaj też bardzo dobrze się spisał, więc pozdrawiam serdecznie Michała. Pozdro. I szczerze mówiąc to jakoś... Nawet... Poczekaj, ci wejdę w słowo, bo to jest w ogóle taka rzecz, o której często ludzie zapominają, a wydaje mi się, że w kontekście Wutęgu to w ogóle była jedna z najważniejszych rzeczy, która pomogła im tak pójść szeroko ten patent Rezy, żeby właśnie każdego rapera miksować inaczej, żeby każdy tak. miał swój tor. Tak, tak, tak, tak, tak, dokładnie, no, no bo no to słychać, nie? to słychać, że po prostu tam y, y, ta warstwa soniczna jest, jest bardzo ważna. No, zresztą wiadomo, Ryza, no, on sobie bardzo dobrze to obmyślił pod, pod każdym względem. E, tak, tak, to jeśli o to chodzi, o, to, o te takie technikalia, no to tutaj e, też to jest bardzo ważne, bo tak jak mówiłem, no, każdy z chłopaków brzmi trochę inaczej. Jeden ma trochę ciszy, bardziej stonogłany głos, drugi bardziej huczy, krzyczy, jest bardziej dynamiczny i, i to wszystko zebrać do kupy tak, żeby, e, żeby to było spójne no to tak, nasz, nasz człowiek EPROM bardzo dobrze umie to zrobić. I też wydaje mi się, że w ogóle takie osoby, które zajmują się inżynierią dźwięku, czyli miksujący, masterujący, e, to też jest bardzo, bardzo ważna kwestia i to też zdecydowanie jest jakiś tam artyzm i jakaś sztuka w tym. To w ogóle mi się wydaje, że w rapie bardzo się odbija to, że takie kreatywne wykorzystywanie studia co w jakimś stopniu wydaje mi się, że dub jamański wykorzystał po raz pierwszy, także właściwie studio jest instrumentem, na którym się gra, no to ta volta i to, jak szeroko rap poszedł, to zupełnie zmieniło sposób, w jaki się miksuje, masteruje i właśnie realizuje wokale. I to się odbija dzisiaj w, w, każdym właściwie gatunku muzyki, ale to rap tutaj był przyczynkiem do tego. I tutaj kolejne pozdrowienia dla Eproma, bo wydaje mi się, że to nie wybrzmiewa tak szeroko, jak powinno, że właśnie ten człowiek, który siedzi później nad gotowymi już ścieżkami, ma naprawdę sporo do gadania. Tak, tak, ma sporo do gadania. Aczkolwiek, Różnie to bywa akurat, Aczkolwiek wiesz, on też... Bo, wiesz, jego, to też jest ważne, żeby ta wizja była mniej więcej tożsama z wizją zespołu, tak? I wiesz, no my się znamy kupę lat, no ja ze Promem to się znam już 20 lat, jeszcze z, wiesz, z czasów pierwszych bit, bitew DJ-skich i i, i też wiele razy współpracowali, współpracowaliśmy razem. Ja byłem DJ-em Sztygara Bąko na mhm. trasie, więc to też były ciekawe, ciekawe czasy. Ale to też jest ważne, żeby ta wizja była tożsama z wizją zespołu, nie? żeby Totalnie. było wiadomo. No i przede wszystkim starożytnie wejdę słowo, ale też moim zdaniem to trochę wygląda tak, że ważne, żeby artysta miał jakąś wizję, bo jednak artysta wybiera potem osobę, która mu to będzie jakby, wiesz, miksowała. Tak. Ja na przykład bardzo lubię pracować ze promem, z reguły to wysyłam mu ścieżki, on mi wysyła piloty i bardzo rzadko jakieś poprawki w ogóle wprowadza, by jak tak, to jakieś to są w ogóle drobne pierdoły. I naprawdę, no super mi się z Michałem pracuje i myślę, że ta współpraca będzie trwała. No to może jak to słowo wprowadzenia było dokładnie werbalne, no to teraz e, czas na słowo wprowadzenia dźwiękowe. farta nie stracić Yo, chłopaki rozstawili statyw Podłączyli Majka i wszystkie potrzebne graty Łączyli preampa, powiesili jakieś szmaty I tak od mało lata aż po dzisiejsze czasy e, ja tylko wyszedłem sobie tu na chwilę z chaty Na bataty i nagrałem z ziomkiem pierwsze rapy Nigdy swej hałapy nie chciałem wypchać na afisz Dzisiaj coś tam kapie, nie wariuję od sałaty Nie słuchałem czasem mamy, nie słuchałem czasem taty To co zrobiłem to nie zawsze było cacy Jak byłem mało lacik, często miałem mało kasy Ktoś wyjebał z kopa drzwi, a ja dostałem zawiasy Robię grafy, od Stefyn wolę pafyn ze swym rapem Chciałbym być potentatem Się nie narobić i widzieć owoce pracy I podane mieć jak na złotej tacy Mój złoty kajdan musi mieć wszystkie karaty A przy tym nigdy w życiu nie chciałbym trafić za kraty Ogarniam cały Majdan i na czas płacam raty Żeby mój małolacik brał dobry przykład staty Na Mazury jedzie dzisiaj skład nagrywać traki do ja sobie już rzuciłem majki statyw Jest dobry klimacik jak za czasów na Silmatic Falcon robi katy, tak powstaje nowy klasyk Zawsze, zawsze chciałem być bogaty Mój złoty kajdan musi mieć wszystkie karaty Ruszam tu do, bez na, na chwilę z karty Nagrywać traki Kupa, opaki ro, rozstawili starty To zaczęło się przed laty i taką dzisiejsze czasy Biot, jest jak maszyn tak powstaje nowy klasyk Z nami są tu tylko nasi, każdy to fanatyk Znowu się zadziało i ruszam dupę z kanapy Szur odpalił łaka i gra stopa werbel basik Idę po tym bicie tak jakbym był w Sam Tamtych typów to odkulam, bo wyznaczam nowe tras Jestem gdzieś wysoko w górach, bo JWP jest jak masło Zaczęło się przed laty, taki blachy i fatka cup Chciałeś trafić do uwagi, nowe składy jak startupy jadę metrem na kabaty Na skórze mam bliznę, a na jeansach zetnie łaty i jeden package Ktoś, że pizdę, ej człowieku nie drzyj japy Zawsze się trafi taki, dobra chuj, wysiadam na tym co bym mnie włożył, zdobię szaty Wkładam buty Nike, choć to w Polsce adidasy Mamy piękny kraj, choć niektórzy to balas I nie kupuję ściem, no bo kurwa szkoda kas jeśli znasz się na graffiti, to nie pytaj kto to tak Ojebane wnętrze szyby, kto to zrobi to chłopak Nie mów do mnie nic o rapie, no bo tamci to są łak Skoro dobrze się tu bawię, no to was i dawaj katy katy, katy. To jest J, W, No i P Ty swoimi trzymasz tamę Każdy wie o CB. Każdy to fanatyk Tak, po, tak powstaje nowy klasyk J, W, No i P Każdy wie o CB. Tutaj w mig J, W, I znowu hip-hop puka do drzwi JWP Ta, ta, problem, problem, problem. Trochę się zmieniło od początku tysiąclecia I co mnie nie zabiło to wzmocniło tylko przekaz Patrzę kraj rozwinął się w kilka dekad Mamy dziś więcej hajsu i wreszcie weed w aptekach Jest Hip-hopowy, taki co ci nawlekam Poponowo-falowy i totalna dyskoteka Jest nie pijaków, ale pełno tych polekach Na szczęście nie rapuje nikt jeszcze o pistoletach Okazało się przypadkiem, że to hobby dochodowe kiedyś na schodowej klatce, dzisiaj lopy hotelowe Nie przyszliśmy wtedy z niczym, no i ciągle to nie koniec Kiedyś hotel robot robotniczy Dzisiaj nocleg w Szeratonie Rap podmieniał nas niemało, nieraz mocno obrywałem. Najpierw byłem tu nieśmiały, potem trochę odleciałem Ktoś mnie spytał co się stało z niektórymi załogami Jeden kupił za pękał, drugi został z nałogami Przez rap, raczej nas nie gnało do nauki Raczej się ściemniało i bajerowało sztuki Raczej się jarało lub myślało za co kupić I co by się nie działo, to wyrośliśmy na lód Przez rap Obtagowałem cały teren Dużo tańczyłem i poryłem sobie beret Za dużo piłem, demolowałem hotele Lecz go nie żałuję, bo dał mi respekt i szele Przez rap grę rzuciłem handel Akcent dał mi diament Tyrki nienawidziłem jak World Trade Center Bin Laden Szedłem na after, ale morda kupił adapter A że jest bratem rzucił Oscar, zostaw tę naftę Naćpali się Polakiem, gdy robiłem track za trackiem Prosili pod pośredniakiem, gdy o mnie prosił bank za bankiem Niczym Parys, wybieram Rzym czy Paryż Z drinkiem, przy czym stary nagie kurwy tańczą w rytm gitary Jak pragnę to przyciągam jak magnes Potną się o testament, więc muszę dopisać tam aneks Miasto wyczyszczę, tak miało być stis Próbują zawrócić kijem Wisłę Bitch please Taniec na linie, jak spadniesz to giniesz Jak kłamiesz to wyjdzie wszystko Miliony albo trzysto Ej, panie w wannie Przy akompaniamencie kurw i braw Nadzwyczajnie na szarej chujni tła przez rap Raczej nas nie gnało do nauki Raczej się ściemniało i bajerowało sztuki Raczej się jarało lub myślało za co kupić I co by się nie działo to wyrośliśmy na ludzi Przez rap obtagowałem cały teren Dużo tańczyłem i poryłem sobie beret Za dużo piłem, demolowałem hotele Lecz niczego nie żałuję, bo to mi respekt i szele Przez rap wylądowałem w studio, nie na studiach Tylko po to, by dać wam dawkę dobrego gówna To pierdolony bomba pod osiedlowym szyldem Oblała nas miejska dżungla Żyło się w rytmie imprez Złoczykało za winklem, ale wybrałem mikrofon Leciałem na instynkcie po mieście zazwyczaj nocą Dzięki otwartym wrotom poznałem zacny klimat Tak odnalazłem złoto ludzi, których mam to fila Karuzela się rozkręca jakoś wtedy co sobrano Choć za wiele nie pamiętam, wiem, że zrobiłbym to samo Starałem się nie przegrać, cicho licząc na wygraną Tamte chwile czuję w zębach, gdy płynęły jak etano Przez rap Z warszawskich bram i podwórek Zabiłem sobie strach i miliardy komórek Miałem zespół nim zrobiłem maturę Co robiło pod górę, zmieniłem batur <laughs> Przez rap Raczej nas nie do nauki Raczej się ściemniało i bajerowało sztuki Raczej się jarało lub myślało za co kupić I co by się nie działo, to wyrośliśmy na ludzi Przez rap Obtagowałem cały teren Dużo tańczyłem i poryłem sobie beret Za dużo piłem, demolowałem hotele Lecz niczego nie żałuję, bo to mi respekt i szele I, I, I, I can, I I break it down. Yeah. I break it down. Yo. Yeah. I wracamy po utworze pierwszym z płyty JWP Krew e, i dołączyli do nas Eros i Kosi. Witamy, witamy. Yo, siema. Więc tak sobie pomyślałem, skoro już jakiś taki fundament mamy pod to, jak płyta była nagrywana, no to tytuł, bo akurat w tym wypadku podoba mi się bardzo tytuł. Lubię oboczność pomiędzy król a krew polskim. To w ogóle pasuje. Kotkuler kiedyś miał taki numer, że się poleje krew, jakby już psioczył na moje krew. I to jest fajne. Kiedy pojawił się tytuł przy płycie? Bo właśnie gadaliśmy wcześniej o tym, że utwory były nagrywane w różnych miejscach i to zajęło jakiś czas. To jest tak, żeby spiąć to później jakąś klamrą to jest burza mózgów, siedzenie i zastanawianie się, co jest ja? wspólne? Jak to było? Mogę ja? No bo, Możesz tak, zobaczymy tylko, czy twoja wersja będzie podobna do mojej. Myślę, że będzie, będzie <laughs> optymalna. E, słuchaj, e, ja w ogóle widzę też pewną analogię do naszych wcześniejszych nazw, naszych płyt. Więc wiesz, wcześniej była, chociażby ostatnia płyta wcześniejsza była Koledzy. Więc e, to też jest krew, to też jest crew. Więc to troszeczkę też analogicznie do tego. Dwa, że... E, no, nie będę ukrywał, że to trochę powstało jakby, tytuł płyty powstał nie tak od razu. Najpierw były wyjazdy nad morze, żeśmy zrobili wyjazd, zrobiliśmy parę kawałków, potem ruszyliśmy na Mazury z tym materiałem e, robić płytę, więc y, gdzieś dopiero tam zaczęło się to kiełkować, tak? Znaczy chcieliśmy na pewno przy okazji mieć czteroliterowy e, rozwinięcie płyty, więc no tak jakoś naturalnie padło na krew po prostu, bo też gdzieś tam się pojawiało to słowo, jakoś przy rozmowach i tak po prostu zostało, to jeszcze było robocze, ale dotrwało do końca i stwierdziliśmy, że to jest dobra nazwa. Była bardziej e, rozmowa czy JWP krew, czy krew. No i stwierdziliśmy, że JWP krew, ale mamy krew, bo <laughs> teraz na Epikach jest wystawione jako krew, <laughs> ale ogólnie jest JWP krew, nie? Więc... No dobra, ale ja to rzuciłem tą nazwę. Tak, Pierwszy. Marcin Bajogóg. Tak, tak. No tak. No. To na Mazurach chyba w ogóle powstało, czy nie? Nie, ja chyba z Michałem w konwersacji. W, ale w konwersacji. Nie, pierwsza, pierwsza konwersacja moja z Michałem była i my to żeśmy tak trochę zakulisowo ustalili. Bardzo mhm. zaproponowaliśmy i ale rzeczywiście była rozkmina, czy JWP Krew, czy Krew. Generalnie też to ma koneksje graficiarskie. E, mamy też stronę JWP Kru, JWP Krew, więc to wszystko się tak e, fajnie zgrywało. No i do tego nasz kolega Jurek ładnie to potem graficznie ugryzł. Jak najbardziej i to też jest a propos tego, co wspomniałeś o tym, że wcześniej płyta, która była koledzy, Chciałem was zapytać o tą taką iskrę do tego, żeby robić e, to dalej, żeby robić to każdy kolejny raz. E, I to jest tak, że trzeba ją krzesać, czy ona po prostu tak naturalnie wypływa, bo ja w takiej dynamice rapowej no, bardzo lubię te pierwsze płyty, które są zwykle głodne, ktoś wypluwa wszystko, co się nazbierało przez lata. A później jednak dużo ludzi, szczególnie w takich momentach, w których już się robi to full time i się zarabia z tego i pojawia się jakaś presja tego, że trzeba ten kolejny singiel, trzeba kolejną płytę, szczególnie względem dzisiejszej dynamiki i tego, że streamingi potrzebują kolejnych rzeczy i żeby pamiętać, jak ktoś wydał 7 miesięcy temu płytę, to już powraca i że to jest e, wszystko o tu i teraz. Jak to u was działa, żeby czy długo naturalnie? mieliśmy przerwę. Mieliśmy, mieliśmy długą przerwę, więc to nie lat. było, to naturalnie wyszło. Poza tym nie ma takiej teorii, że jak my nie nagramy, to będą słuchać kogo innego. I niech sobie słuchają, dla wszystkich jest miejsce. Natomiast y, jako, że no mówię, my jesteśmy cały czas w bardzo jakby takich bliskich y, kontaktach, i oprócz tego jesteśmy jednak gdzieś tam, możemy powiedzieć, profesjonalistami. No i jesteśmy no, cały czas w trasie, można powiedzieć, od kilku lat. To nie był żaden problem i nie mamy takiej presji, że Jezu, musimy zrobić coś tak, bo który publiczność jakaś tam czegoś wymaga. I tak mi dużo spisało, nie tego się spodziewałem. No dobra, ale masz to i jak się do tego ustosunkujesz potem spokojnie, to się okaże, że to jest super, super album, prawda? My jako twórcy też ciężko nam stawać obok siebie i mówić, coś jest fajne. Po prostu robimy to naturalnie. Mieliśmy fajne wypady na Mazury, nad morze. W Warszawie też żeśmy się w studiu spotkali. Potem jeszcze niektóre rzeczy trochę technicznie to poprawić, bo jednak warunki, yy, wiesz, maty tak jak nawija łysol w kawałku e, statyw. Właśnie to tak to wyglądało praktycznie, żeśmy bardzo oldschoolowo rozłożyliśmy ten statyw, te szmaty i tak dalej, jakieś graty, <laughs> tak jak powiedział Paweł. No i zaczęliśmy pisać te kawałki, więc to też była fajna interakcja bo jednak jak się robi razem, a nie wysyła się sobie gdzieś kawałki na pracę domową, proszę tu odrobić, bo tu ja zrobiłem piosenkę o rowerze i ty też musisz o rowerze pisać teraz. Nie, po prostu było wspólnie, dlatego jest dużo wymianek i czuć tą interakcję, mam nadzieję, na płycie. Mm, więc przyszło nam to łatwo, wiecie o to chodzi, i z przyjemnością. I wyszło nawet smacznie. Mówię, ja teraz jakoś po, chwilę, po chwili, jak już tego nie słuchałem, po, bardzo mi się podoba ten album. Słuchałem go parę razy w samochodzie. Jak swoich rzeczy raczej staram się nie, nie maglować, tak myślę, że jest nieźle. No zatem ja chyba chciałem dodać, że jakby samej płyty JWP nie było w tym czasie, no ale płyt z obozu JWP wyszło dużo. Bardzo dużo. Tak, prawda. Bardzo tak, chyba JWP jest takim już kapslokowym zespołem, że chyba nie potrzebujemy płyty na ten moment, żeby jakby zostać gdzieś tam w pamięci. Mm, e, ta płyta oczywiście podtrzymuje jakiś tam na status na tej scenie. Kapslokowy zespół, to 6, mi się podoba. 6 <laughs> lat było płyty i cały czas graliśmy. E, tak naprawdę. I zawsze mieliśmy sold out na, te urodzin, na tych urodzinach naszych i ludzie nam ufają cały czas. Mm, poza tym największy hajs chyba się robi na solówkach mimo wszystko, więc dalej ten aspekt finansowy też trochę odpada, bo ja finalnie najwięcej zarobiłem pieniędzy na solowych projektach niż na JWP. No oczywiście, pewnie suma koncertów może by była inna, ale, ale z samej muzyki to więcej chyba się zarabia solowo. No. Bo się nie dzielisz mm, na sześć osób, tylko dzielisz się sam ze sobą. A jest coś takiego, że po tych solowych, czy też kolektywnych, no bo w międzyczasie też się pojawiają te takie projekty, nazwijmy je zespołowe, bo chociaż nie wszystkie są zespołowe, niektóre się realizują na jednej płycie. To jest tak, że jak później się spotykacie, to się zaskakujecie nawzajem i macie coś takiego, że czegoś w międzyczasie doszło do tego woreczka kreatywności, jakiś flow patentów i tak dalej. Jest także na Nastąpiło smaki, coś nowego? Na pewno nowe smaki każdy odnajduje, wiesz, po, po drodze to na pewno y, myślę, że choćby Szczur jako producent, przecież też y, koledzy różne mają y, inspiracje, inne wi wizje muzyki, więc też musi się trochę tam, wiesz, y, elastycznie naginać do różnych nowych pomysłów kolegów, tak jak teraz na przykład robimy i zajebisty bit <laughs> i go męczymy, prawda? Po, po wracamy prawda. do domku i robimy. Robimy, robimy. No, no więc wiesz, więc i każdy jakby... Przez... też po prostu, wiesz o co chodzi, no bo to jakby nie wiem, no dla mnie praca nad muzyką to jest super fan, wiesz, ja się mega cieszę, że mogę to robić i, i wydaje mi się, że właśnie ta iskra, o której pytałeś wcześniej, no nie wiem, no ciężko, żeby to wygasło. A, że A jeszcze jak to tak robisz z ludźmi, których lubisz, wiesz, jako przyjaciół swoich i też jarasz się tym, co oni robią, no to moim zdaniem no, nie ma nic kurde lepszego. A Aczkolwiek... wyobraźnia jest. Ale chodzi mi o to, że, y, bo mówię, mamy, no jest nasz nadworny też majster, wiesz, y, <laughs> w każdym razie czy Marcin, czy Paweł, czy ja, czy myślę Przemuś też mamy troszeczkę inaczej byśmy widzieli każdą rzecz, więc jest ta fajna taka, czy fajna, czy nie fajna, bo fajna jest na końcu, jak już dojdziemy do porozumienia, ale pomiędzy jest <laughs> jakiś tam... Tak, właśnie o to chodzi, to nie jest tak, że to wszystko to jest, jest tak sielanka, no. Nie jest łatwo, ale widzisz, dochodzimy do jakiegoś konsensusu zawsze i... Czekaliśmy na was z tym pytaniem i temat naturalnie sam. Tak, <laughs> jest, jest, jest, jest, jest rozmowy, dyskusji, E, o to, jak powinno to wyglądać, jakie powinno być brzmienie i często są to bardzo skrajne opinie w, jednym, w ramach jednego zespołu. To nie jest tak, że wszystko zawsze myślimy jednomyślnie i, i jakby każdy ma takie samo podejście do tego. No, no właśnie chciałem cię, was podpytać o te kompromisy, no bo to też jest tak, że na płycie są utwory, w których nie wszyscy się pojawiają, to jest trudno się zdecydować po tylu latach z tak różnymi charakterami, bo też ja widzę was trochę jak dużo ważnych zespołów w historii muzyki rozrywkowej, że jednak każdy jest trochę inny, to zawsze jest plus trzy do many, bo jak są te wielkie zespoły, to one zwykle też trochę działają na identyfikacji, że słuchacz bardziej się utożsamia z jednym, z drugim i tak jak byli Beatlesi, tak jak było Can, to każdy był trochę inny i każdy słuchacz mógł sobie kogoś e, znaleźć dla siebie i u was jest podobnie. Jestem ciekaw właśnie, jak wyglądają te rozmowy. Nie, do tego to ja w ogóle nie nawinę. Bardzo różnie. Bardzo ładnie to ująłeś. Tak, wyjąłeś tak, mi słowa, tak to słowa mi wyjąłeś. Ale nie, ale bardzo różnie to wygląda. Wygląda, wygląda czasami, że po prostu jakby czasami się spieramy ostrzej, czasami łagodniej. No i tyle. No, czasami ja się nieraz wkurzałem, że ktoś się nie chciał do, nagrać do czegoś, co ja wymyśliłem. E, ale potem sobie zdaję sprawę, że biorę to na swoje projekty i tak naprawdę wychodzę i tak zwycięsko z tego, bo, bo kawałek zostaje... Nic się nie marnuje. Tak. Dokładnie. Takich numerów było sporo tak naprawdę. Nie wiem, choćby Taco Bell nagrywałem pierwotnie na płytę. E, a wyszedł jako solo. finalnie wyszedł solo. No. Nie, no bo fakt faktem selekcja materiału na płytę, no to była dosyć mocno przerzedzona. Była, no, a ja myślę, że fajną numerów. formą będzie, nie wiem, czy mogę o tym mówić, ale mogę, bo w sumie to jest nic takiego zobowiązującego, bo to, szykujemy się do mixtape'u, no teraz. Zostało nam trochę numerów, pewnie trochę nowe, nowe nagramy i w moim mniemaniu, mówię za siebie, robienie mixtape'u trochę zwalnia, zrzuca ten ciężar, że możemy sobie, wydaje wiesz, rzucić jedną zwrotkę albo dwie zwrotki, że nie musi być to kompletny numer i to może wtedy wyjść jeszcze bardziej eklektycznie niż, niż w przypadku te, tego albumu, który musiał być zwarty, był albumem, co narzuca jak, jakąś presję zawsze. No i i fakt faktem, przy pracy nad mixtape'ami zawsze jest mniej potem tych tarć, tak? No bo każdy wie, że tak. to jest mixtape i tak bardziej no, luźne podejście mamy do tego. No. I, nawet, I nawet się cieszę, że to robimy, bo, bo, bo no bo to będzie tak swobodniejsze, mam wrażenie. No. A faktem jest, że mamy jeszcze trochę materiału, który, broń Boże, nic mi nie, nie brakuje, tylko po prostu, wiesz, poszła selekcja na album. I jak Marcin Albo są po jednej wrotce. I, I, tak, ale to spokojnie się rozwinie, bo, bo mamy na to trochę czasu, a planujemy, jeśli już Marcin po, poruszył temat, no to nie wiem, czemu mamy się nie pochwalić tym, że planujemy na nasze urodziny 30, żeby, wiadomo, no czasami plany się nie udają, ale myślę, że jest duża szansa, że się uda, bo trochę materiału jest i chcielibyśmy, żeby na 30 naszą w grudniu, już był nasz mixtape'ik też wspólny, żeby ludzie pomyśleli, że to są odpady. Nie, po prostu tu jest jedna zwrotka, tu jest tylko refren, to są po prostu rozdubane, które chcemy jeszcze, jeszcze, jeszcze rozwinąć, więc, więc myślę, że to będzie fajnie, że w jednym roku zaatakujemy takim bardziej frywolnym mixtapem i bardziej taką spójną płytą, którą uważam, że jest dość spójna w swojej niespójności, bo Falcon tutaj ze Szczurem zrobili naprawdę świetną robotę. Piotr, Mało chwalę, więc chciałem w radiu jeszcze. Dziękuję. <laughs> nie, ale mi się podobał ostatnio ten telefon od Michała. E, Michał dzwoni i zapytaj mnie, czy podobają mi się twoje skrecze na płytę. Podobają się bardzo. <laughs> <laughs> tak było. Tak było, przesłuchałem, jak ci mówiłem, słuchałem, starałem się stanąć obok i wiesz, i tak docenić cały wkład kolegów właśnie. I, no to jest właśnie to, no kurczę, no doceniamy swoją, wiesz, pracę, no i to, co robimy, to jest super, no. No i feedback od, y, od słuchaczy, które tam, prawda, przez, przez Facebook czy przez, przez Insta do mnie spływa, też jest bardzo wkrzepiący, więc bardzo, bardzo nam miło. No to co, widzimy się 12 grudnia, mam nadzieję, w Warszawie na 30 od JWP. Mówię to słuchaczy oczywiście. Jak najbardziej. Dla ciebie, Filip, też. ja również. E, przerwiamy ten wątek teraz e, muzyką. for some yayo. Yeah, truly in the end zone. Uh, wifey had to put you in a friend zone. Yeah. Fresh out the boiling pot, then out the kitchen. waste. we shifting, scheming visions. Master chef from each division. Take on every team, for instance. Keep your distance. Got the knife, the mask is set. Sharp enough to leave you wet. Distribute your pieces, then we up in jet. Custom Viper Bentley coupes on scene, the cruise to sweep the loop the truth, ain't got a clue, but here's a hint. Flexing gloves to hide the print. Switch the license plate and hide the VIN because we out to sin. Snap the sim, ghost the proximity because we'd like to win. Break the burner, no communication till I call it in. It's simple shit. Pop and lock a location to dig a pit attention or just call it quits and then go slit your wrist. No snitches in my circle, beat you blue and purple, jumping ship. Hurdle after hurdle, niggas always out to hurt the kid. Worse when it's your own who holds the knife to see your brain get blown from cradle to an afterlife of floating in a brighter zone. I see things looking through my window. Wanna trade moolah for some yayo. What truly in the end zone? Wifey had to put you in the friend zone. Hey, yo, check. Blessed to make a profit off the words. I started with a pocket full of pieces, me and Custy's on the curb. We rockin' shit with acetone. Love my cash fast, my bitch is bougie and bad. Today's math is the bag. You a big step and get your big toe left with a tag. It really all depends on if you draw yours fast. I've been fascinating with pizzazz and peons trash. I got bitches like the new rap, Teddy Pendergrass. Had to grind, I had to grab just to get a firm grasp on a six figure stack. Now my shit flying off the rack. I wouldn't have it no different. Got Stone Island addictions, million dollar vision. Still, I see no competition. Transcended out the trap. Now I'm in the tropics tripping. Chocolate shrooms with a vixen. You open and wishing. Choking sitting on pigskin, looking sickening. I had to take a risk just to sit in this big bench. Uh-huh. I outgrew some close minded friends. Niggas will hold you back cause they don't see the picture through the same lens. Means to an end, stack more than you spend. Was told to win, not get caught up in the traps of the trend. Nigga. I see fiends looking through my window. window. Wanna trade moolah for some yayo. Yeah, yo. What truly in the end zone? Wifey had to put you in a friend zone. This is. Heard about it, heard about it, see about it, uh-huh. see about it. Uh-huh. Do rag dynasty click, that's what it is, that's what you get. That do rag dynasty shit. Diamonds and clips, gorilla strength, militant click, that's what you get. That do rag dynasty shit. Do rag dynasty click, that's what it is, that's what you get. That do rag dynasty shit. Diamonds and clips, gorilla strength, militant click, that's what you get. Uh-huh. That do rag dynasty shit introduction. Let's get this bitch jumping. It's on again. The AK 47 MC has just been born again. Live and direct, live on the set. Minds on the deck, lines on your neck. Nine on the tech. Grind for them M, shine on them dim. Like minded, swine rapper swim, but my click is water rafting. With big machine guns automatically autographing you. Cardiovascular smashing you. No pinches for bad intentions to capture you. Melt through you, show you what acid do. Felt new, knew you was asking for it, that's bad mad. Catch me in Baghdad with Casios and Classios. Bagging up that cash is classical, mastermony but natural. Rag Dynasty International. Shoot 'em up. Who the fuck is gassing you? do this nuts. but hours could overpower you powder puffs. Fucking with us, must be sniffing flower crust. Rag Dynasty click, that's what it is, that's what you get. That Rag Dynasty shit. Diamonds and clips, gorilla strength, militant clip, that's what you get. That Rag Dynasty shit do rag dynasty clip. That's what it is, that's what you get. That do rag dynasty shit. Diamonds and clips, gorilla strength, militant clip. That's what you get. That do rag dynasty Straight out the orphanage, slang slick, contortionist, poisonous ring, corporate. Father the less fortunate, fighting musical sorcerer, sick. Sovereign psycho, murder machine, rifle, sip. Promethazine, lean, leave you like Eiffel. Idol worship, my viral verses, spiral curses. Improper etiquette, predicate with a larger purpose. Move mountains, water the youth fountain. Open X files and kick truth like Malcolm. Sling powder like talcum. Don't doubt them. We get the drop on you dudes and start rerouting. Rod Troutman, zap you with the talk box. Golf shots, go get them, Tiger. We'll leave you chalked out. So what you motherfuckers talking about? Do rag dynasty click, that's what it is, that's what you get. That do rag dynasty shit. Diamonds and clips, gorilla strength, militant clip. That's what you get. That do rag dynasty shit. Yeah, do rag dynasty click. That's what it is. That's what you get. That do rag dynasty shit. Diamonds and clips, gorilla strength, militant click. That's what you get. That do rag dynasty shit. Whole position. I'm about to flow from the soul of ambition. Behold a scroll in the gold chain. Surgeon, doctor, physician. The proper uses. Chooses no truces. Kidnap producers, abusers, and ruthless. Like Confucius, criminal stupids. Heavyweight, brain train harder than calisthenics. Smoke weedies like Michael Phelps to break records in rap Olympics. Faster than a minute, longer than infinite. Somewhere in between the minute or schizophrenics and mental clinics. Beware, I weave dreams falling from heaven's stairs. Land on Elm Street and murder Freddy in his nightmare. It's a drive by, the neighborhood sci fi, the elevated, evasive, verbal matrix, hologram hi fi. Blu ray, DVD, E equals MC squared. I'm eating rappers like I'm using my EBT. And boy, Ouija board, easy lord. tall greasy like your mama when she used to whip your ass with extension cords. Do rag dynasty click, that's what it is, that's what you get. That do rag dynasty shit. Diamonds and clips, gorilla strength, militant click, that's what you get. That do rag dynasty shit. Do rag dynasty click, that's what it is, that's what you get. That do rag dynasty shit. Diamonds and clips, gorilla strength, militant click. That's what you get. That do rag dynasty shit. Yeah, yeah, yeah. Alchemist, Heard about it, uh, you see about it. niggas, yeah. Wracamy na zbiórkę z podwórka po krótkim przerywniku muzycznym i może pociągniemy jeszcze chwilę ten wątek, bo ja bym w ogóle was widział jako jednych z nie tak znowu licznych ludzi, którzy mają tak długi staż i zasługi, a istnieją w takim obiegu plucia numerami, że macie spady. Od zawsze słyszałem, że są spady, a dużo polskich raperów przez lata mi mówiło, że nie, no to wszystkie te numery, które nagrałem, to są e, na tej płycie, która wychodzi i to była taka dynamika że ja zawsze się jarałem, że w Ameryce są te mixtape, że jest dużo tych takich luźnych numerów, które wychodzą, a u nas często było tak, że to, co leży w szufladzie, to zostaje w szufladzie, że to, czym chce się podzielić, to już są te konkretne rzeczy na płytę. A tutaj też mówicie, że przy tej płycie powstało więcej. No bo ciężko zrobić, jakby wymierzyć, żeby było 11 numerów w momencie, kiedy jest tyle głów parujących od myśli i od pomysłów. I po prostu jakby robimy na bieżąco. No ja wymyśliłem ileś tam kawałków na płytę, Eros ileś tam, każdy coś wymyślił ale nie każdy się do, do, każdego numeru dograł. Ten numer powstawał naturalnie. No, tak finalnie selekcją było to, że czy ktoś się dogrywał no, trochę. Kto robił e, to pierwszy, ten lepszy. Wiesz, ktoś bardziej czuje, wiesz, tak. czasami jest tak, że ktoś mówi, uuu, na tym kawałeczku to już jestem, już praktycznie ma gotowy wersy, wiesz, jak już skończył ten, którego <laughs> zaczął. No. A inna sprawa tak, że jak proponujesz numer od razu z refrenem, ze zwrotką, to łatwiej go zakończyć niż jak proponujesz np. samą zwrotką, bez refrenu, jakby wtedy ma mniejszy kształt. Ale mamy tych, y, nie nazwałbym tego odrzutów, ale tych numerów luźnych na, przez lata nam się dużo, dużo nazbierało. Już nie mówię o tym, że mam całe studio schron zrzucony na dysku. Nie strasz, nie strasz. No. <laughs> E, ale, ale są... niedokończonych y, numerów z wyjazdu jest, jest sporo jest sporo i będą dokończone i jeszcze pewnie dojdą nowiutkie, więc żeby ludzie nie myśleli, że to jest jakiś drugi sort czy coś, kompletnie nie, nie. Po, prostu po prostu też nie, starczyło nie zdążyliśmy czasu. Nie zrobić wszystkiego. Czasu, żeby je dokończyć i wypuścić w takiej formie, w jakiej chcieliśmy. No płyta i tak jest długa. Dokładnie. A płyty w ogóle nie powinny być też za długie według nas, bo z tego co zauważyłem, że te płyty, które najbardziej się usłucha od deski do deski są troszeczkę krótsze. My wszyscy jesteśmy trochę pazerni. tu jeszcze dorzućmy, tu jeszcze dorzućmy, bo tak człowiek ma już tego i chciałby się tym podzielić. Tak szybko, Jezu, patrzcie, tutaj też mam. Ale też dobrze, bo niech przetrawią te numery. my się też z nimi obędziemy na koncert już e, finałowy w Warszawie na pewno dobrze i będzie to w ogóle taki super profesjonalny wymiar. No i doj, dojdą nowe, te, które będziemy promować, nie wiem, czy chyba trochę przed koncertem już zaczniemy wypuszczać coś z tego mixtape'u. Na pewno. No to wszystko zależy od tego, jak się ułoży. Na razie jesteśmy trochę jeszcze tacy podnieceni tą premierą, bo to raptem przed chwilą była premiera. W dzisiejszych czasach może to już dawno, nie wiem, ale my cały czas się czujemy, że to jest świeże i chcemy to promować i oczekujemy dobrego feedbacku cały no czas. No i na jesieni trasa koncertowa, tak, Z frontu. o której możemy powiedzieć o trasie koncertowej jesiennej. Tak, no jest ale trasa, nie pamiętamy dat chyba tylko. Tak, ale, nie pamiętamy, ale się, wszystkie, wszystkie Ale są duże główne miasta. miasta typu e, Wrocław, Gdańsk, Kraków, e, tak, Poznań, jeszcze, Warszawa. Jeszcze kilka przystanków latem. Gramy też za, e, za trzy dni koncert w Łodzi przed e, Redmanem. Przed Redmanem. Reggie! Tak, tak. Coś, coś Będzie Filip? W Łodzi nie będę, ale byłem na Redmenie w Warszawie i tak jak wiele tych powrotnych, czy też nie do końca powrotnych, no bo Redman cały czas coś nagrywa, chociaż album, no to wyszedł ten Muddy Waters drugie, sztos. to sztos i to w ogóle rzadki przypadek tego, że taki raper jednak 90sowy nagrywa coś, co jest bardzo klasyczne i jednocześnie to mnie chwyta za serduszko jeden do jednego, bo ogrom mam takich przypadków, że no jednak coś się pozmieniało w międzyczasie, ta energia gdzieś uleciała, dlatego też pytałem o te iskry, bo to jest tak, że wydaje mi się, że niektórzy to nagrywają względem jakichś rynkowych zależności, potrzeb innych niż muzyczne, a nie do końca potrafię przeanalizować, co tam się wydarzyło, że ten Redman tak klasyczny jest tak dobry dla mnie. No i ten koncert bardzo spoko, podobało mi się bardzo. No to kwestia osoby po prostu, fajnego życia, fajnego podejścia. Jak masz fajne życie, podejście, to ta muzyka też jest fajna. No. Jeżeli, jakby, jeżeli robisz to koniunkturalnie, stajesz się zgorzkniały, no to z automatu te rzeczy nie są, nie mają tej lekkości. No. A to może was podpytam w ramach dygresji, bo wiem, że nie wiem czy wszyscy, ale po części na pewno byliście na Utęgu w Łodzi. Jak wam się podobało? Ja ogólnie mam awersję do koncertów w wielkich halach, chyba że ja gram wtedy jest okej. Okay. <laughs> Ja, ja uważam, że ja w ogóle nie jestem fanem rozwiązania takiego, że te starsze ekipy grają y, koncerty z y, żywym zespołem. A to w ogóle dla Zamiast, y, bo, bo, jednak te bity to było, to było coś po prostu przełomowego, coś ponadczasowego i, i nic tego nie przeskoczy. Choć, choćby, nie wiem, po prostu The kurczę, z plejadą gwiazd, co zstąpiła z nieba, by to grali, to i tak jakby to nie będzie ten sound, nie? Więc jakby tego mi bardzo zabrakło. Atlas Arena jest bardzo niewdzięcznym miejscem e, akustycznie i to też, to też na pewno miało, e, miało swoje znaczenie, a poza tym bardzo fajny show, Wszyscy byli przede wszystkim. Jak zacząłem Mietomena, tak. tak go lubię Mietka, kurczę, od razu mi się gęba, bo przeważnie go nie ma. Nie ma też któregoś e, którego Ghostface'a, nie ma Rayquana, nie ma i, i, i te, a tu byli wszyscy. I a to jeszcze było pewno... dostałeś ostatnio. A, to już no, tak, miałem się tak, nie chwalić, to tak. miał być, ale to dostałem. I, I wiesz, no więc y, pewnie jakiś tam bagaż emocjonalny też dochodzi, no bo jednak to są osoby, które słuchało się od 90, kurde, nie wiem, że powiedzieć, czwartego, to na czwartego chyba wyszło płytę, tak, nie? Trzeciego, trzeciego, trzeciego, trzeciego. od 94 już tak na pewno słuchałem, no to wiesz, kawał czasu, no, 32. Faj, tak, fajnie, fa, fajnie było zobaczyć. Fajnie, fajnie, fajnie było zobaczyć e, i, i, i, na pewno gdzieś tam poczuć jeszcze raz ten klimat. Fajne, fajne show wydaje mi się zrobili, że to było takie w tych trzech aktach. Ciekawym było to, że po prostu między, między tymi trzema aktami koncertowymi oni puszczali reklamy swoich jakichś tam filmów, dokumentów i, i, i jakieś, tam, jak, jakieś rzeczy, które, były, które wychodziły, ale to, to, to, to, to, to też zwróciłem uwagę, że właśnie e, e, dźwięk z tych reklam brzmiał w ogóle dużo lepiej niż to po prostu jak oni grali później koncert niestety. Muzyka w trakcie koncertu koncertu. Tak, tak, dokładnie. No. no, ale przed nami teraz to samo praktycznie, bo to samo mamy, mam, ja mam tak z Redmanem. Mm. I nie wiem, czy jak będzie możliwość, to mu na pewno nie popuszczę i będę go męczył, żeby tutaj Będziemy, nie wiem, może trzeba będzie jakoś ludzi z Polski zmobilizować, żeby go namówić, jakiś, <laughs> że słuchajcie, z Redmanem musi mieć kawałek, no ale będziemy go męczyć. Zobaczymy, czy wrócimy starczą, czy bez. No, no, kto jak nie wy, bo to pasuje, ale ja ten wu nawet się rozpisałem, gdzieś na dwutygodniku sobie wisi tekst, bo z jednej strony właśnie to, że wszyscy oni byli i tak dobrze przynajmniej niektórzy dalej rapują, że w ogóle za każdym razem jak Raekwon wchodził, jak Havok wszedł na chwilę, ale ta dynamika tej wielkiej sali i to, że tych bitów nie było nawet przez chwilę, właściwie tylko były te instrumentalne aranże i to mnie kieruje do takiej szerszej przekminki o tym, czy rap nie jest dalej w takiej dynamice, że tak wiele osób myśli, że te dawniejsze gatunki są lepsze, że granie na instrumencie jest lepsze niż beat, bo dla mnie rezy bity to jest w ogóle soczewka tego, że bęben czasami brzmiący jak kopnięcie w karton, to właśnie musi być ten bęben, no bo tak. ja wtedy dopaminę mi pompuje ciało, a jak to jest zagrane z perkusji, to ja nie czuję tego. Nigdy nie lubiłem koncertów rapowych z live bandami. Naprawdę od samego początku. Się... Ja nawet miałem problem ze słuchaniem The Roots, więc, yy, który szanuję bardzo, ale jakby ten sound, jakby to nie było to, czego ja szukałem w rapie. Jak słuchałem gitarowych rzeczy, to bardziej właśnie punkowych, jak i hardkorowych niż, niż rapowych. Kurczę, no ja też mam taką akcję akurat, że jakoś, no nie wiem, no, nawijka rapowa nie za bardzo mi siedzi na takich, kurde, jakichś, nie wiem, opcjach, unplugged, instrumenty, coś, kurde, no. No nie, bo podyktowane przy... właśnie tym, że w arenie jest takie, jakie jest nagłośnienie i Nie, nie to było podyktowane tym, że, chcieli, robić? że chcieli zrobić show, chcieli zrobić coś chcieli innego. E... Tak, dokładnie. No, no, też, też zawsze myślę, że zawsze artysta chce trochę kombinować i nie chce, nie chce też odtwarzać tego samego, ale też wydaje mi się, że to chyba możliwe, mogę się mylić, była kwestia tego, że ona, oni pewnie jeździli ze swoją techniką e, sceniczną i dźwiękową i oni nie do końca po prostu pewnie znali ty, y, Atlas Arena i to, co realia. Co, co, co, trzeba tam zrobić, bo na przykład teraz jak graliśmy na... Przyszedł jakiś pan e, e, Mirek, 70-letni stary rockman. Na imprezie Ostrego, też, dźwięk. jest ja też, też w tym, w, w, Atlas, w Atlas Arenie. To dużo lepiej jak to brzmiało, ale była to polska firma, która już znała obiekt i pewnie zrobiła kilka jakichś tam myków do tego, żeby ten sound był dużo lepszy. No ja niestety nie wiem, czy to nie jest za daleki odlot, ale czasami sobie myślę o tym, że to jest trochę jakaś taka dziwna forma myślenia o tym, że to jest nobilitacja, że względem tego, jak przez lata ci ludzie z pokoleń starszych rodziców naszych mówili, nie umiesz na niczym grać, dlatego kradniesz, samplujesz Kompleks. i tak dalej że tutaj ten prawdziwy instrument i na tym się opiera, czy to G-Mac z orkiestrą, czy właśnie zespół rapowy z e, zespołem instrumentalistów i ja Czyli to jest nie posypka z, tego z lukrem rozdania. po prostu. Posypka z lukrem, tak? Taka mhm. trochę, że takie, no może tak być, może w czyjejś wyobraźni coś takiego. Nie? My lubimy Muzyka na drożdżach. Analogowy... No, chciałoby się powiedzieć, to nie jest hip, nie? <laughs> Dlatego zapraszamy na koncerty JWP. A muzyka jest zawsze. Tak, tam są dwa gramofony, tam mikser, DJ. cztery mikrofony, w sumie pięć i tyle, no. I wystarczy. I to jest potęga tego, która wybrzmiewa od tych już dekad i w ogóle tutaj nie ma żadnej hierarchii, co lepsze, co gorsze, no to po prostu powinno się dla mnie realizować w tej formie. Wdzięczny jestem za to, że bez zespołu gracie i może co, jakiś łutęk? Yeah. yeah. For sure. You know what I'm saying? Sure. You know that, Tired of taking motherfucking bullets for niggas and shit. You know what I'm saying? I feel you, my Texas 45 get chased by the government. Shit like that. Bitches, you know, mindscaping, trying to set a nigga up. You know what I'm saying? Yeah. MC conditioner. Yeah. You know what I'm saying? Tired of taking motherfucking bullets for niggas and shit. You know what I'm saying? Catching 45 people takes by the government. Shit like that. Bitches, you know, mind shaping, trying to set a nigga up. You know what I'm saying? MC conditioner. You could never say this boy's a amateur. MC Conditioner. You could never say this boy's a amateur. MC Conditioner. You could never say this boy's a amateur. MC Conditioner. You could never say this boy's a amateur. Double J, something for the 2000. Your mama named Peter, papa named Peter. Fuck that nigga when it come to the heater. Be the elevator, pussy eater. Tooth respirator, got shot a hibernator. Get a nigga later, he got to vacate him. Old dirty corporator, splash, I'm up on the Punani flash. That gas, Macintosh, I like it red. Pee in the bed, I'm frustrated. I'm 29 years, no educated. Hydrated, cause you kept it checkmated. What a waste, I'm up in your face like what? what? You niggas, I'm putting you in your place. MC Kim Dictioner could never say this boy's a uh, amateur. Say what? MC conditioner. You could never say this boy's a uh, amateur. Say what? MC conditioner. You could never say this boy's a uh, amateur. Say what? MC conditioner pushing up. You can never say this boy's a amateur. Mr. No Meaner, pussy hole beater. I keep four heaters when I'm dipping with my Vita Suckers, they wanna beat us. Join us, but we don't need 'em. Pump 'em and defeat 'em. Dump 'em and delete 'em. This Negro right here pimps hoes. I smoke so much dope, I hear your bloody at the nose. Since my buddy at these hoes with a bud like a rose just so happens I'm the nigga that she chose. I flows above the rest, most death. Got you shaking your ass and you throwing up your set. Whatever you do, you're keeping it true. Big dog and ODB, I thought you knew. Ooh, the woo is back up in this motherfucker. Ooh, and Snoop is burning rubber on these suckers. It's a dog day afternoon. The clan go bang and the bang go boom. How you love it, how you like it, and how you get it. Do that damn thing and quit bullshitting with it. MC Conditioner. You can never say this boy is an amateur. MC Conditioner. You can never say this boy is an amateur. MC Conditioner. You can never say this boy is an amateur. MC Conditioner. You can never say this boy is an amateur. MC Conditioner. You can never say this boy is an amateur. MC you can never take this boy's an uh, amateur. Check. One, two. Yes, yes, yes. Yes, yes, y'all. To my niggas, y'all. To my clique, y'all. You can't quit, y'all. Wu Tang banging that dope shit, y'all. That make you wanna roll up and smoke shit, y'all.